miera spēks. Dusmas ir liels šķērslis. Dusmu sekas ir vilšanās un depresija. Ja ļausim dusmu zaglim mūsos iekļūt, viņš nolaupīs mūsu iekšējo bagātību, mīlestību. Kad pārņem dusmas, mums jāsauc, lai priekšplānā iznāk intensīva tiecība un padzentās. Mums jāizsauc tiecības policija – lai paglābtu mūsu vērtīgo dārgumu, mīlestību. Kad jūs dusmojaties, tas nozīmē, ka esat zaudējuši vienotību ar apkārtējo pasauli. Ja jums ir vienotības izjūta, tad, redzot nepilnību, jūs centīsieties to pilnveidot. Redzot netīrību, centīsieties to attīrīt. Bet ja vienotības nav un jūs redzat nepilnības vai netīrību, tad jūs nenovēršam sadusmojieties. Ja tās ir īstas, nevaldāmas dusmas, tas nozīmē, ka šai brīdī jūs piedzīvojat varenu tumsonības uzbrukumu. Ja dusmas nāk no ārpuses, centieties sajust, ka jūsos laužas ienaidnieks. Ja dusmas nāk no iekšienes, sajūtiet, ka esat ļāvis ienaidniekam dzīvot ar jums, un tagad jums jācenšas viņu uzveikt. Kā? ar mieru. Meditējot prātu piepilda miers, un kad mums ir prāta miers, mēs varam uzvarēt dusmas. Ja katru dienu spēsiet meditēt uz mieru 10 vai 15 minūtes, jūs pamanīsiet, lai arī kad jums nodarīs ko ļaunu, jūsu miers uzreiz spēs pieveikt dusmas. Jūs pilnīgi pamatoti varat uz kādu sadusmoties, tomēr apzināsieties – ka tādējādi tikai pazaudēsiet savu dārgo prāta mieru. Kad sapņo mana mierpilnā sirds, dzied mana svētlaimīgā dzīve –